Subhanahu wa Ta'ala anajibu maombi hayo katika sura inayofuata akimwambia mwanadamu huyo alif lam mim dhalika alkitab hiki kitabu la raiba fihi hakina shaka ndani yake kitabu chenyewe ni hudan ni uongofu lilmuttaqin kwa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine ndani ya sura hiyo suratul Baqarah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakisifu hivyo hivyo kitabu hicho kwamba ni uongofu kwa wanadamu wote hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan mwanzo aya hiyo shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan uongofu kwa watu wote maneno haya mazito ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanayobainisha dasturi na njia ambayo Muislamu anaofaa kuifuata na mfumo uliosawa ambao Muislamu anaotakiwa kushikamana nao ili awe minal muttaqin na ili Muislamu huyo awe anaishi katika bayana na uongofu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huu uongofu alioteremsha ndani ya Qur'ani tukufu kitabu ambacho hakina shaka ndani yake leo inakuwa ni masikitiko makubwa wakati tunapoisoma aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii ya uongofu na pale unapomwona Muislamu akayatupilia mbali haya yaliyokuja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakapitia katika ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akayatupilia mbali akashika mengine ambayo hayana uongofu ndani yake ndipo pale tunarudi katika suala la nabii Musa alayhi salam alipowauliza kuwaambia watu wake atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ni vipi enyi watu mnabadilisha na kuharibu mnachukua kile kilicho kibaya na kukibadilisha kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kizuri alichokiteremsha wakawa wamemuuliza Musa alayhi salam ati wanataka thaumu na wanataka vitunguu na vitu vingine badala ya mambo mengine mazuri ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewateremshia almanna wa salwa Musa kawauliza atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Hivi nyinyi mnataka kuuliza mambo yaliyo chini, mambo yaliyo duni ya kiduniani, na mnawacha riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyo karimu, iliyo nzuri anayoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio hili swala ambalo leo Muislamu anafaa kujiuliza katika maisha yake, na kulingana na haya mambo ambayo yaliyomo katika mazingira ya Muislamu leo ndani ya maisha yake, Muislamu afaa ajiulize swala hili yeye mwenyewe na kuuliza waislamu wenziwe atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair hivi muislamu anaridhia yale yaliyoduni na yale yaliyo chini na yale yaliyo mambo yaliyo katika mambo matwevu yaliyo duni thamani na kuacha yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyasifu kuwa ni hudan lilmuttaqin hudan linnas wa bayinatin min alhuda wal tukija katika maisha ya muislamu na hususan katika umri wa vijana kwa sababu ndio umri ambao unaathirika zaidi katika mambo ya kimaisha na mambo ya kiutamaduni na mambo ya kimazingira vijana wa Kiislamu tena kwa masikitiko aweza kuwa amesoma dini na yule ambaye hakusoma dini wote wanakuwa sawa sawa anaangalia, anatizama mazingara yale anayoishi ndani yake, atupa macho kulia na atupa macho kushoto, aangalia kupitia kwa vyombo mbalimbali vya kiteknolojia tulivyoletewa leo kupitia katika mambo ya simu na internet na nyinginezo. Muislamu aangalie aone kwamba kuna pahala fulani au kuna mtu fulani leo anyoa nyele kwa sampuli fulani na aina fulani ndipo pale kwa masikitiko unamwona kijana barobaro wa Kiislamu amenyoa nyele zake kwa hali ya masikitiko na kwa njia ambayo ukiona utasema la haula wala quwata illa billah au utasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kwa sababu ni msiba na pengine ya kusikitisha zaidi lau utayafuatilia fuatilia hayo mambo utakuja kukuta kwamba kumbe mpaka mzazi wake pia amenyoa hivyo hivyo na yeye kumbe ndiye aliyemfundisha huyo mwanawe kunyoa sampuli hiyo aina za haircut na hairstyle kwa majina mbalimbali mbali, na tofauti tofauti ambao watoto wetu leo wanazijua angalia katika mavazi ya vijana wa Kiislamu kuna mavazi ya suruali ya Muislamu anayoivaa kijana wa kiume ambayo imeteremka chini ya uchi wake nguo zake za ndani zinaonekana ikiwa amezivaa hizo nguo za ndani kwa sababu alitizama kulia na akatizama kushoto akaona kuna pahala fulani na kuna mtu fulani na kuna mwimbaji fulani au kuna mchezaji fulani anavaa sampuli hii na mimi nivae sampuli hii atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair mtoto wa kike wa Kiislamu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamhifadhi akamkirimu akamwinua daraja yake baada ya kuwa ametwezwa na amewekwa chini katika zama za jahilia akawa ni mtu hana thamani akawa ni mwanadamu anayedharauliwa akawa ni mwanadamu anayetukanwa na kupigwa uislamu ukaja ukamkirimu mwanamke wa Kiislamu uislamu ukaja kumhifadhi mwanamke wa Kiislamu ya ayuha nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslim wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihin karam izza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumteremshia mwanamke wa Kiislamu hizo zote zikatupiliwa mbali mtoto wa Kiislamu wa kike akiangalia kulia na kushoto asikia hapa na pale aona kuna mwanamke fulani kuna mwimbaji fulani kuna actress fulani na mumathila fulani na mughania fulani min alfasaqa walfajara ambao wanavaa nguo sampuli fulani yeye hakuiridhia yale hakuyaridhia yale mavazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyomteremshia wa qul lilmu'minat yaghdhudna min absarihinna ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا, يض ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن فكمشوا آية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون muulize mwanamke wa Kiislamu atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair akikwambia jibu lake akikwambia la mwambie haya mavazi yaliyoko katika mujtamai wa Kiislamu leo yanatoka wapi mabuibui ya kila aina yana ambayo hayastiri uchi wa mwanamke wa Kiislamu yanatoka wapi nguo za mwanamke wa Kiislamu ambazo zinaelezea na kufafanua na ku na kuhadithia uzuri na mapambo na uchi alionao uliofitamana ndani yanatoka wapi atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair mwanamke wa Kiislamu akaletewa leo masuruale sampuli mbalimbali majins na mengineo na mengineo ambayo yanavaliwa leo dhahiran wa batinan sirran wa alanan na anayetoa mapesa na mapeni ya kununua nguo hizo ni baba na nguo hizo zinavaliwa kwa elimu ya wazazi na kwa ujuzi wa kwamba wazazi wanajua mambo hayo yanafanyika katika nyumba ya, ya Muislamu. Wakaendelea mbele Waislamu, wakaangalia kulia na kushoto na mbele na nyuma, wakakuta kuna utamaduni mwingine ambao umeendelea mbele zaidi. Sasa harusi za Kiislamu tangu zilipokuwa ni harusi za Kiislamu zinafanyika kulingana na mfumo wa Kiislamu na mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam gharama zake za chini zina sitara ndani yake zina hifadhi ndani yake na zina karam na utukufu ndani yake waislamu hawakuridhia mambo kama hayo kwa sababu waliangalia wakaona kwamba kuna utamaduni mwingine unaotoka kulia na kushoto na kuna aina fulani ya mafundisho mengine ambayo ni mazuri zaidi waislamu wakayabuni mafundisho hayo ambayo wamechukua kikamilifu wakayatia ndani ya maisha yao tizama leo kulia na kushoto harusi za, za kiislamu ziko namna gani kwa wanawake na kwa wanaume ngoma ni moja na miziki yake na mambo mengine kama hayo ukosefu wa adabu na heshima ni mbili ukosefu wa stara kwa wanawake ni tatu na mavazi yanayokejeli uislamu kwa wanawake ni nne leo katika harusi za Kiislamu usiombe ukaona lakini lau itatokea kwamba umeona kwa kupitia basi ni lazima kama ni muislamu uliye na iman ndani ya moyo wako utasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun na utasema bada alislamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada uislamu ulianza kuwa ni dini geni geni kabisa wale waliokuwa wakitekeleza uislamu wakati huo walionekana ni watu wageni au ni watu ambao akili zao zimeruka au ni watu ambao hawana mbele wala nyuma leo yaudu ghariban kama bada uislamu unarudi kule kule ulikoanza na yule atakayeregesha mafundisho ya Kiislamu leo au anayejaribu kuregesha mafundisho ya Kiislamu leo katika maisha yake aonekana kuwa ni mutakhallif uncivilized huyo hajaendelea mbele hajajua utamaduni ni nini, hajajua maendeleo ni nini, na hajajua namna ulimwengu ulivyopiga hatua, aambiwa wewe bado uko miaka mia moja nyuma. Waislamu wakaendelea kuangalia mbele na nyuma, miongoni mwa adat na taqalid mambo ambayo yameletwa na wasiokuwa Waislamu. Miongoni mwa hayo mambo kuna azaliwa mtoto wa Kiislamu, kisha baada ya mwaka mmoja kukamilisha huyo mtoto kukaekewa aina kukaletewa waislamu aina ya sherehe inayojulikana kwa jina birthday anayetoa pesa za birthday za kununua keki na mishumaa ni baba anayekwenda kuagizia keki na mishumaa ni mama anayezima mshumaa wa moto ni mtoto wa Kiislamu na hayo ni mafunzo ambayo watoto wetu leo wanakulia tangu wanapokuwa wadogo wanakulia mafundisho hayo wanapewa ndani ya fahamu zao psychology inafundishwa ndani ya akili za Kiislamu anakulia kwa mafundisho hayo akiwa barobaro kamili wa Kiislamu ukimwambia mtume sallallahu alayhi wasallama anasema fil hadithi sahih wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum anakuangalia anakutogolea macho kama ambaye umetoka mwezini kwa sababu ni taalim ambayo amepata akiwa chini kwa sababu ni mafunzo ambayo amefunzwa tangu nyumbani mtoto wa Kiislamu hajafundishwa hijab iko aina gani. Mtoto wa Kiislamu amefundishwa kwamba kila akizaliwa na kila mwaka ukipita kuna birthday ambayo wazazi wa Kiislamu leo ni katika watu wanaoyashangilia mambo haya. nabi Musa anawauliza atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Maneno haya Mwenyezi Mungu ameyasajili ndani ya Qur'ani hayakumalizikia kwa kisa cha nabii Musa na watu wake bali yanaendelea kuulizwa na kuulizwa swala hili mpaka yaumul qiyama waislamu wanaulizwa atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair لان العبره ليس بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب بل بعموم اللفظ ibra sio kwa kisa ambacho kinakuja na kinamalizikia hapo hapo ibra ya kisa ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakitaja ndani ya Qur'an ni ile umumi lafdh ile lafdhi na maana inayobebwa ndani ya ile kile kisa ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutuhadithia kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam akamaliza sura hiyo kwa kusema laqad kana fi qasasihim ibra liman liulil albab ndani ya visa vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyovisimulia ndani ya Qur'an ndani ya visa hivyo mna ndani yake ibra kwa wale walio na akili mambo yakaendelea na yakaendelea ayuha alikhwa ayuha almuslimun na ukitizama kulia na kushoto yatakayosemwa ni mengi ukija katika yale masiku ambayo yamebuniwa na yameletwa na wasiokuwa waislamu na wanaoathirika na masiku hayo ni waislamu angalia katika kalenda ya wasiokuwa waislamu kalenda ya, ki, ya miladi kalenda ya Gregorian waislamu au wale watu wasiokuwa waislamu a'daul islami wal muslimin wakaweka siku ambayo ni mahsus wakaiita Eidul Hub siku ya mapenzi ni waislamu na vijana wangapi wa Kiislamu wanaoathirika na siku hiyo nguo za rangi nyekundu kuvaliwa na message kupelekewa muislamu kutoka muislamu huyu kumpelekea muislamu mwingine mwanamume kumpelekea mwanamke na sherehe mbalimbali mbali, na kesha sehemu mbalimbali yale aliyoyasema mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyatabiri kwa sababu huwa sadiqul masduq kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha akasema fil hadith alladhi rawahu al-bukhari wa muslim an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم أو لدخلتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن تومي صلى الله عليه وسلم هاي نوجيري سسهيفي haya yanaendelea sasa hivi katika mujtamaat za waislamu haya kwamba waislamu leo wanasherekea Eid al ya kwamba waislamu leo wanasherekea mothers day la kwamba waislamu leo wanajua machinja na aina mbalimbali za unyoaji ya kwamba waislamu leo wanavaa maguo mbalimbali yasiyokuwa na hishma ya kwamba waislamu leo wanasherekea birthdays la kwamba waislamu wanafanya moja mbili na tatu na nyinginezo ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliyatabiri na kuyatabiri kwa mtume alaihi salatu wasalam ni kwa Mwenyezi Mungu kashamteremsha wahi akamwambia awaambie waislam la tattabi'unna sanana man qablakum enyi waislam hakika lam lam taakid nun nun taakid thaqila taakidi mbili zimeingia ndani ya jumla hiyo au ibara hiyo anayotumia mtume sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana man qablakum hakika tena kwa hakika mutafuata na mutaya, mutayaiga yale ambayo yameletwa na yalikuwa yakifanywa kwa wale waliokuwa kabla yenu. Tena kufuata kwenyewe Mtume alayhi salatu wassalam anatoa wasf daqiq, precise description, very particular hadhwa alqudhati bilqudha, mutawafuata tena step by step hatua kwa hatua hata lau dakhalu juhra dhab hata lau kama wataingia katika tundu au shimo la kenge la tabi'tumuhum mutawafata humo ndani masahaba wakamwambia mtume alayhi salatu wasalam na kumuuliza alyahudu wan-nasara ya rasulullah hivi unawakusudia mayahudi na manasara mtume anawaambia faman ni nani akama si mayahudi na manasara wengine watakuwa ni nani faman minan nasi illa hum katika riwaya nyingine nani katika watu kama si hao ndipo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia ndani ya suratul Baqara aya 120 walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul innal huda huda Allah wala ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم malaka min Allahi min waliyin wala nasir akarejelea maana, maana haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuyakokoteza na kuyakisisitiza ndani ya suratul Maida aya 51 ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya. msiwafanye mayahudi na manasara kuwa ni marafiki zenu kwa sababu si rafiki mzuri wala hakutakii mazuri wala hakutakii mema wala hakukurubishi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waman yatawallahum minkum fa innahu minhum na yule kati yenu ambaye atamchukua Yahudi na Nasara kuwa rafiki yake na kuwa ndiye mtu wake wa kumwiga kwamba ndiye mtu wake wa kufuata mwelekeo wa maisha kwamba ndiyo picha iliyoko mbele ya sura zake kama zile picha zilizoko mbele ya vijana wa Kiislamu leo. Ukimuuliza kijana wa Kiislamu yule favorite mtu mbele ya uso wake na ndani ya moyo wake, atakwambia ni fulani ni fulani. Ni nani? Utasema la haula wala quwwata illa billah, mwimbaji, mchezaji mpira ni ekta au ni fulani au ni kafiri fulani, ni fasik fulani, ni mpotofu fulani. Utatamani lao atakwambia Muhammadun sallallahu alayhi wasallam waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ndipo pale unaingia katika nyumba ya kijana wa Kiislamu utaona mapicha mbalimbali yamebandikwa ndani ya eh, rooms na vyumba va, va, va, va watoto wa, eh, wa Kiislamu ndani ya vyumba vao va makafiri aina mbalimbali na wachezaji aina mbalimbali na waimbaji mbalimbali kwa sababu ile sura inaelezea yale yaliyomo ndani ya moyo wa, wa Muislamu huyo na kijana huyo wa Kiislamu juu ya hizo picha zilizobandikwa hapo juu kama ameibandika kama ameivaa juu ya mwili wake na kama ameiweka pahali fulani katika moyo wake waman yatawallahu minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqauma adh-dhalimin maana haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayasisitiza ndani ya suratul Jathiyah aya 18 anasema Mola Subhanahu wa Ta'ala kumwambia mtume wake thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين أنا أنبيهم تومي صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه ايوه محمد كيش بعد هابو تكاكو سمميشا جو يا شريعة شريعة إليو juu ya mafundisho ya Mwenyezi سبحانه وتعالى sheria iliyo qawim sheria iliyosimama juu ya barabara siratun mustaqim min al-amr fattabi'ha anaambiwa mtume wal khitabu linabii sallallahu alayhi wasallam wa ummatihi anaambiwa mtume kwa hivyo fata barabara hiyo fata sheria hiyo fata desturi hiyo fata mfumo huo ya Muhammad wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun usifuate hawa na matamanio na mambo ya kiakili na mambo ya nafsi yaliyokuja na watu ambao hawana elimu na hawajui innahum hakika watu hao mayahudi na manasara na wengineo la yughnu anka min allahi shay'a hawatakusaidia na chochote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa inna adh dhalimin ba'dhum awliya'u ba'd na madhalimu kawaida na katika sunna za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba wao saa zote ni marafiki wa wenzi wao. Dhalim ni mwenye kumsaidia dhalimu mwenzake na mwenye kusimama na dhalimu mwenzake. Hiyo ni kanuni ya maisha na kanuni ya kilimwengu. Mwenyezi Mungu kaiweka sunnat Allah walan tajida li sunnati Allah tabdila wa inna dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd. Qaida ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusajilia ndani ya Qur'an. Wali wa Islamu ni nani? wali wa wacha Mungu ni nani Mwenyezi Mungu anamaliza aya hiyo kwa kusema wallahu waliyul muttaqin بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إني وإسلام ndani ya masiku haya yanayokuja siku za usoni ndani ya mwezi huu kwa kalenda ya miladi muna masiku ambayo yanaweza kuwa ni masiku ya mtihani kwa baadhi ya watoto wa Kiislamu au kwa baadhi ya waislamu waume kwa wake masiku yanayokuja ni masiku ya sherehe ambazo si sherehe za waislamu wala sio masiku ya waislamu wala si masiku ambayo muislamu afaa au aruhusiwa kufurahikia au kuonesha furaha ndani ya masiku kama hayo kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kashatuambia ndani ya Qur'ani aya ambazo tumewasomeeni na mmeyasikia na mtume sallallahu alaihi wasallam kashamwambia muislamu waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum pana masiku ya sherehe ambayo kwao ni siku za Eid Eid mbili zinakuja huko mbele ambazo mnajua majina yake ndani ya mwezi huu na siku ya kwanza katika kalenda ya miladi ya mwaka unaokuja ambayo ni happy new year siku hii waislamu wameharamishiwa kusherehekea bali wacha kusherekea kushuhudia siku kama hii Mwenyezi Mungu kaharamisha kuna aya ambayo tunaisoma ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya suratul Furqan anasema katika kuwasifu wale ibadur rahman mwanzo wa kipande hicho Mwenyezi Mungu anasema wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna sasa anaanza kusifu na kusimulia sifa za hawa ibadur rahman waja wema wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawaambia waislamu na waumini ndani ya Qur'ani miongoni mwa sifa za hao waja wema walladhina la yashhaduna zur na miongoni mwa sifa za waja wema ni kuwa wao la yashhaduna zura nini tafsiri ya wanazuoni wa tafsiri juu ya tamko hili la la yashhaduna zura ukifungua tafsiri ya al-allama al-mufassir ibn kathir rahimahullah ta'ala ananukulu tafsir kutoka kwa ad-dhahhak na kutoka kwa ar-rabi' ibn anas na kutoka kwa ata ibn kaisan na wengineo na wengineo min at-tabi'in na qatada anasema maana ya la yashhaduna zur maana yake ni kwamba la yashhaduna a'yad al-mushrikin na miongoni mwa sifa za waumini sifa za waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuwa hawashuhudii sherehe na siku za Eid za mushrikina ndio maana la la yashhaduna zur kwa kauli za hawa wanazuoni wa tafsir na yamo maneno haya ndani ya vitabu mbalimbali vya tafsir tafsiru al-Baghawi tafsiru Ibn Jarir al-Tabari na tafsiru Ibn Kathir kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaharamisha na kaita siku hizo za Eid za sherehe kaziita zur za urongo kwa sababu ni za batil zina shuba ndani yake na shawa kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Iqtida'u Siratul Mustaqim kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamharamishia Muislamu kushuhudia siku kama hizo bali sio kushuhudia peke yake waislamu wakasema wanazuoni wa Kiislamu vile vile wakamharamishia au wakatoa hukumu ya kwamba ni haram kwa Muislamu kupeleka pongezi na kupeleka tahnia juu ya siku kama hizi kwa asiyekuwa muislamu mahma yakun min asbab hakuna mujamalat katika dini hakuna kupakana mafuta katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo tahnia muharrama anasema al alama ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah ta'ala katika kitabu chake ahkamu ahli dhimma anasema wa tahniatul kuffari fi a'yadihim au fi sha'airihim muharramun bilittifaq na kupeana pongezi kumpelekea asiyokuwa muislamu juu ya masiku hao yao ya kusherekea ni muharramun anasema bilittifaq ni masala ambayo hayana khilaf ndani yake usije ukasema lakini kuna kauli ya pili anasema ibn qayyim al-jawziya kitabu ni ahkamu ahli dhimma anasema ni haramun bilittifaq kwa ittifaq ya wanazuoni wote wa Kiislamu wala sio kupeana pongezi peke yake ayuha almuslimun bali hata muislamu ambaye anajifananisha au anayetaka kushuhudia na kushiriki katika mambo ya sherehe kama kama haya au katika masiku kama haya ya sherehe wanasema wanazuoni wa Kiislamu la yu'anu ala dhalik anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim anasema kama annana la natashabahu fi كما أننا لا نتشبه في أعياد الكفار كذلك لا yuanu ala man yatashabbahu bihim vile vile yule ambaye anayejifananisha na anayetaka kushiriki katika masiku kama haya ya upotofu katika masiku kama haya ya batil katika masiku haya ya kumasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ibn Qayyim anasema Muislamu anayetoa tahnia ndani ya siku hii fa huwa bimanzilati man yuhanni bisujudi as-salib sawasawa yake ni kama yule anayetoa pongezi kwa yule anayesujudia msalaba na huo ni ukafiri na chini kabisa kama si ukafiri ni muharamun min alkabair ayuha almu'minun tuwe waangalifu sisi waislamu na tupeleke maneno haya kwa waislamu wenzetu tuwatahadharishe wale wasiojua maneno haya na tuwakumbushe wale wanaoghafilika kwamba huu na haya mazingira tuliyonayo ni mazingira ambayo ni mazito yanahitajia muislamu kusimama imara katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili shikamana na barabara ya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 والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين وأذل الشرك والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين